Udruženje građana Bejan. Adresa ulica Ramiza Salčina broj 27, takozvana Roza kuća, 71.000 Sarajevo. Sve informacije možete dobiti putem sljedećeg telefona 033 235 749. Vikendom i srijedom od 10 do 14 sati 061 570 197 ostalim danima i 061 44 879 ostalim danima. Hvala na povjerenju Udruženje za odgoj i edukaciju Bejan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nashhadu an نشهد أن لا wahdahu la sharika lah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa habibuhu wa rasuluhu.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 da ustrajete inša Allahu ta'ala na ovome i da osjećate slast i zadovoljstvo što imate priliku što ste odabrane da vi budete od mnoštva ovih žena oko nas, djevojaka, supruga, sestara, hanuma, da vi budete te koje je uzvišeni Allah odabrao i počastio da dolazite, da učite Kur'an, da se družite sa Kur'anom, da se družite sa hajirli sestrama, da se družite sa probranim društvom u ovom gradu, u ovoj državi i na ovoj Allahovoj zemlji, to je zasigurno. U svemu tome, ja ću vam prenijeti nekoliko izreka, nekoliko stvari koje sam pročitao u jednoj knjizi od jednog velikog islamskog učenjaka koji se zove Ibn Ataullah el-Eskendari, koji je zapravo bio, da kažemo, jedna kopija Ibn Qajma rahmetullahi Alihi i drugih alima i učenjaka iz reda Selefa koji su se bavili ovim subtilnim stvarima. Mi kada usporedimo Ibn Qajma i Ibn Taymiju rahmetullahi alehi mi vidimo da je Ibn Taymije kao učitelj Ibn Qajma bio dosta oštri On je bio alim i učenjak koji je um, oštrinom, koji je sjajio preciznošću. Isto to je bio Ibn Qajm. međutim Ibn Qajm Rahmetullah je bio sklon ovim tanahnim stvarima, sentimentalnim, ovim e, stvarima koje se tiču duše, duševnih stanja, halova, osjećanja i tako dalje. I vi znate dobro da Ibn Qajm Rahmetullah Alehi pisao i knjige na te teme koje su, alhamdulillah, prevedene i kod nas, počevši od uvođenja u vrt zaljubljenih, počevši od knjige Er Ruh, knjiga o duši za koju neki kažu da nije njegova. E, Helen Neis, uglavnom Ibn Qajm Rahmetullahi ali je imao poseban osjećaj i senzibilitet za ove teme. Dakle, stanja duši. Dragi moje sestre, Ibn Ataullah el-Iskenderi je također jedan od tih učenjaka koji je živio unazad nekoliko stoljeća na prostoru Egipta, koji se bavio ovim, ovim temama. Kako ustrajati u nekom ibadetu koji se bavio temama uspinjanja Allahu Đelešanhu, koji se bavio onim, onim, onim prefinjenim e, momentima, stanjima čovjekove iskrenosti, čovjekovog e, zadovoljstva Allahom, e, čovjekovog putovanja ka Allahu Đelešanhu i tako dalje i tako dalje. I pazite, jedna od stvari koju Ibn Ataullah el-Iskendari tretira u toj svojoj knjizi je pitanje nijeta, odnosno iskrenosti. Mi smo svi sigurno puno puta slušali o tome šta je to iskrenost, što je to nijet, kako treba da se čistimo, kako treba da nijetimo. I vi sigurno sa one fikske strane dosta toga o tome znate. Ali mene je posebno, mene se posebno za, za, zagolicala neka njegova zapažanja. On između ostalo kaže Dakle, kaže, dijela su postavljene slike. Djela. Pa zamislite sad naše djelo koje mi rade. Evo ovo naše djelo. Ono je ono jednostavno postavljena slika na zidu, isto kao kad postaviš neku sliku na zid. A kaže, duše tog dijela, duše tog tih djela koja mi radimo, su postojanje čistog čistog nijeta u njima. Subhanallah. Znači, znači naše djelo koje mi sad ovo radimo, ovo naše druženje, ovo naše predavanje, ono, ono je kod Allaha šta? Isto kao kada staviš jednu lijepu levhu na zid ali to djelo ništa nije kod Allaha bez njegove duše. A duša tog djela je šta? Iskren nije, subhanallah. Onda je tek ono, ono kod Allaha primjeno. Pazite kako on na jedan lijep, na jedan slikovit način objašnjava. Dakle, dakle on hoće da kaže da je djelo koje mi radimo poput tijela naših. Naše tijelo, nermije. Znači, znači, isto kao kada porediš e, tijela ljudi. A šta su tijela ljudi bez njihovih duša? Šta bi bilo tijelo jednog čovjeka bez duše koja treba da se nađe u njemu? Wallahi, to je mrtvac. I mi svi dobro znamo da je to mrtvac. E, ovaj šejh Ibn Ataullah el Iskenderi kaže, ako naše dijelo koje radimo nema iskrenosti i nije potpuno iskreno radi Allaha, samo radi Allaha, ono je poput ljudskih tijela koja nemaju duše. I one ne liče ničemu drugo nego na običnu sliku koja se okači na zid, koja je obični prijedmet, obična materija, ničemu ne služi, čak šta više nikoga i ne privlači, ukoliko u njemu nema njegove duše, a duša tog djela zapravo jest naš, naš nijet. I zato, draga, dragi moje sestre, Svaki musliman, svaka muslimanka u svakom svom dahu treba da preispituje svoj odnos prema Allahu Đelešanu. I zato imamo ajet u suri anam u kojem Allah tebareke ve ta'ala kaže in kul inne salati wa nusuki wa jaje, wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika leh wa bidhalike umirtu wa ana evvalul muslimin. I ti reci i moje klanjanje i moj život i moji obredi i moja smrt Pazite, dok ovo izgovaraš, ti treba da zamišljaš svoj namaz. Treba da zamišljaš svoj post. Treba da zamišljaš svoj zekat. Treba da zamišljaš svoje učenje Kur'ana. Ja treba da zamišljam ovo svoje predavanje koje vama držim. To sve treba da bude radi Allaha. Ali nije samo to. To je ono salati i obredi, ovaj nusuki, wa Još dalje, moj čitav život. Zamisli sad, draga sestro, tvoj sav život od tvog ovog uzdaha do tvog izdaha, do tvog trptaja, do tvog svakog pokreta. Svaki tvoj pokret i svaki tvoj uzdisaj treba da bude posvećen Allahu te barake vetala. Ali to nije lako postići. I na kraju, kada tvoj ibadet i kada sam ovaj tvoj život bude posvećen Allahu te bareke taala onda se ne sikira jer, Allah kaže kao šlag svemu tome wa mati lillahi rabbil alamin i tvoja smrt kada ti dođe onda će Allah sa njom biti zadovoljan Biće zadovoljan s tvojom dušom jer ćeš ti tim svojim čišćenjem u toku svog života do tog stepena doći da će i tvoja smrt biti samo radi Allaha te bareke ve taala. I zato kaže poslanik sallallahu Allah te bareke ve taala između ostalog na mnogo mjesta u Kur'anu Kerimu spominje da mi ovaj život mora da živimo samo radi Allaha. Samo radi Allaha. Tu može biti primjesa dunjaluka, može biti primjesa kad nam se jave one neke naše šubhe, neke naše sumnje, pa nam se ovaj, pojavi porodica, pa nam se pojavi žena, pa dijete, pa da radiš ovo radi nekoga drugog. Međutim, čovjek stalno da se čisti, stalno da sam sebe upozorava. I Allah tabaraka wa ta'ala kaže u Kur'ani Kerimu Kul inni a'bud Allahe muhlisan din Wa umirtu li an akuna awwal muslimin. Allah mi je naredio da svoju vjeru ispovjedam samo njemu. Iskreno, iskreno i samo iskreno. Ja ejuhel ladina amanu taqullaha wa kunu ma'a sadiqin. Ovi koji vjerujete, bojite se Allaha i budite sa onima koji su šta? Iskreni. I na drugom mjestu Allah tabaraka wa ta'ala vrlo važnu stvar kaže وَالَّذِي جَاءَ بِسِدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ Pazite, nije potrebno samo da bismo bili kod Allaha upisani kao vjernici, da budemo od onih koji su iskreni. Nego je potrebno šta? Ići stepenicu dalje, a to je vesadaka bihi. To jest da potvrđujemo istinu. Nije uvijek dovoljno samo biti iskren i potvrditi istinu, nego je potrebno da potvrdiš i da živiš u svome životu tu istinu, a to je moguće samo uz jedan apsolutno čist i predan odnos sprem svoga gospodara. Dragi moje sestre, u svim ovim stvarima koje vi radite ovdje u ovoj školi Kur'ana, mi smo došli vama ovdje u školu Kur'ana i mi znamo šta vi ovdje radite, mi znamo koji izmet činite e, za Islam, za Allahovu vjeru, za svoje porodice, za svoje muževe, za svoju djecu. Da vas Allah tabareke u tome pomogne i sve nas. Ali nam je bitno da jedni drugi posavjetujemo i jedni drugima uputimo poruku da se svakog dana, ako čovjek hoće, da ovaj život provede ono kako uzvišeni Allah od nas za, zahtijeva. I ako želimo da uz Allahovu pomoć svoga gospodara, kad nam dođe traj trenutak, kad svoju dušu ispustimo svome gospodaru, ako hoćemo da to bude e, uz prisustvo Allahovog zadovoljstva moramo se savjetovati na najvažniju stvar u našim životima a to je iskrenost jer bez ihlasa, bez iskrenosti u našim djelima i u svemu ovome što radimo Allah neće ta djela naša primiti i vi tu dobro znate da je to jedan od prvih šartova. I sva ta naša djela će, subhanallah, kako kaže ovaj naš šejh Ibn Ataullah el-Iskendari, biti poput slika koje će biti i uramljene, i postapljene, i uljepšane, i pozlačene, i raznim onim nitima lijepim izvezene. Međutim, kod Allaha te barke vetala, one će biti ružne, jer nisu imale svoje duše, a duša tih naših dijela i tih slika zapravo jeste iskrenost. I zato je poslanik sallallahu alaihi wasallam u hadisu koji bilježi imam Bukhari muslim. I svi smo taj hadis toliko puta čuli, kazao innemel e'amalu bin nijat. Dijela se vrednuju prema namjerama. I mi sad, subhanallah, možemo samo naslutiti koliko je važno da čovjek bude iskren u svome djelu. Pazite, djelo je vrijedno i vrednije se kod Allaha samo prema njegovoj namjeri. I zato je poslanik Ali Islam usporedio dva čovjeka. Čovjek koji čini hiržu radi Allaha i čovjek koji čini hiržu radi žene i radi nekog drugog cilja. Onaj koji je svoju hidžu nanijetio u svome srcu radi Allaha, pa mu na tom putu Allah dadne i ženu, dadne mu trgovinu, dadne mu pare, dadne mu uspjeh, tamam, alhamdulillah, to je nagrada na dunjaluku koju Allah daje zbog nijeta, zbog iskrenosti. Međutim, onaj čovjek koji u svom startu, u svom, u svom početku svoju hidžu nanijeti radi nekoga drugog, mimo radi Allaha, mimo radi Allaha, on će od te svoje hijđre imati samo ono što je i nanijetio. Možda mu Allah dadne sve od toga što je nanijetio, ali će imati samo dunjalog. Ali neće imati ahireta. I zato, subhanallah, o tom ihlasu treba voditi računa. Kaže islamska ulema, ihlas ili iskrenost je Allahova tajna koju Allah daje samo svojim probranim robovima. I ovo je sukladno hadisi kucijama i brojnim hadisima poslanika sallallahu alaihi ve sellem. Vjerodostojnim. To je Allahova tajna. I samo čovjek koji je iskren, koji osjeti iskrenost e, u ime Allaha tebareke ve samo je on u stanju da posmatra slabost, da posmatra sa jedne, e, nećemo reći, uh, tačke oholosti, ljude koji nisu iskreni. Ali uistinu samo iskren čovjek i žena, vjernik i vjernica su u mogućnosti da vide svo ništavilo, svu niskost, sav primitivizam života onih ljudi koji žive neiskreno spram svoga gospodara. Čak šta više, iskren čovjek je do te mjere e, E, na stepinu kod Allaha Đelešanu, da je u stanju e, osjetiti, osjetiti kad se drugi ljudi pretvaraju. Naravna, naravna stvar da mi nećemo osuđivati druge ljude, ali smo u stanju namirisati, u stanju smo primijetiti, u stanju smo osjetiti kada drugi ljudi žele nešto drugo mimo Allaha i njegovog zadovoljstva. I zato, draga moja sestro, treba da znaš šta je kazala Ulema o iskrenosti. Kaže, iskrenost je ibadet koji uz Allahovu dozvolu eh, od adeta pravi ibadet. Od običaja može da napravi ibadet. Iskrenost je ibadet koji od pustinske prašine može da pretvori istu tu prašinu u zlato. A kako? Čovjek kada iskreno nanijeti u ime Allaha da radi neko djelo, makar ono bilo i malo, ono će kod Allaha dostići toliku već težinu, toliki stepen da je na sudnjem danu ono možda sebe čovjekovog spasa. Na primjer, čovjek kada hoće da jedi, ako ima nijet da najede samo svoj stomak i da se zasiti i da se nabaca i da utoli svoj glad, on od toga neće imati ništa drugo osim što će se najesti. Međutim, kažu islamski učenjaci, ako čovjek jede s nijetom da se najede, da bude jači za ibadet, da bude jači za rad, da može prehraniti svoju porodicu, ako se najede dobro da može bolje postiti sutradan, da bude jači organizam, da njeguje svoje, tijelo jer je i to od obaveza muslimana, za sve te stvari koje čovjek nije ti, čovjek će imati nagradu kod Allaha subhanallah. Čovjek, na primjer, ide na spavanje. I zato je vrlo bitno, draga moja sestro, da kad god i šta god radiš, da kažeš bismillah. I da zažmiriš i da kažeš Allah ovo samo rad tebe. Jer će ti Allah dati razne berekete u tom tvome mjetu. Pa sve što uradiš na tom putu, imat ćeš dobra djela. Jer je to poslanik sallallahu alaihi sellem kazao između ostalog, a onaj ko nanijeti da uradi neko dobro djelo, Allah će mu dati koliko se vapa. Od 10 do 700 i više od 700 se vapa. Jer mi ne, bi, ne možemo pobrojati sve šta ćemo na tom putu dok učinimo to dobro djelo. Šta ćemo sve sresti i zbog čega će nam sve Allah upisati dobro djelo? Na primjer, čovjek krene da spava i kaže bismillah i, i legne ono po sunnetu. Abdesti se fino, ura, prouči ono što treba da se prouči i nije ti, ja ja spavam, da se naspavam i da ojačam svoje tijelo. I imat ćeš nagradu i sevap zbog toga što si spavao i zbog toga što jačaš svoje tijelo. I imat ćeš sevap i nagradu zbog toga što si imao nijet da ojačaš tijelo, da ustaneš na noći namaz, da sutra ustaneš horan, da odeš na posao, da obaviš sve svoje obaveze, da prehraniš porodicu i, i, i, i, tako dalje, i tako dalje. Za sve te stvari kod Allaha možeš imati nagradu 700 puta i više od 700 puta, a Allah najbolje zna. Zbog čega? Zato što si očistio svoj nit Međutim, ako si radio neko djelo, samo zbog toga, na primjer spavao si, da se naspavaš i imat ćeš onoliko koliko si, koliko si I zato Ibn Ataullah el-Iskenderi kaže, od znakova uspjeha čovjekovog djela na završecima je vraćanje Allahu na počecima. Ako hoćeš da znaš da li će tvoje djelo koje radiš biti hairli da li ćeš uspjet na kraju tog djela, bilo šta da radiš, ako hoćeš da znaš da ćeš uspjeti na njegovom kraju, pogledaj na svoj početak. Odnosno, kako si počeo to djelo. Jer kaže, ko zasja na svome početku, vallahi zasjaći na svome završetku. Kaže, od znakova uspjeha na završecima je vraćanje Allahu na početcima. Ko zasija na svome početku, zasjaće i na svome završetku. A to znači, draga moja sestro, da kad hoćeš da uradiš neko djelo, očisti svoj nijet. Valahi prema svom nijetu možeš da odrediš svoj završetak, a Allah najbolje zna. Ali nas je Muhammed sallallahu alaihi sellem podučio da čovjek koji nanijeti djelo radi Allaha i koji se trudi da u njemu ustraje i da ustraje i da ustraje, taj čovjek ne može biti na gubitku. Pa makar u svojim očima i ne ostvario ono što je planirao. Ali završetak tog njegovog djela će biti sigurno hajr. U najmanju ruku Imaće će nagradu kod Allaha dokle god je radio to što je radio. No međutim, ako čovjek ne nanijeti iskreno radi Allaha neku stvar, neće imati nagradi. Pa makar to trajalo, trajalo i puno, puno vremena. Međutim, postavlja se pitanje kako zasjat na tom svom početku. Drugim riječima, evo kako da sad, na primjer, ovo naše druženje danas, ovo sada moje predavanje vama, ovaj vaš dolazak ovdje, kako da to bude ovaj, ovo što smo malo prije gore kazali, eh, druženje koje sja na svome početku. Jedini, jedini način da ovo naše druženje sja na početku i inša Allahu ta'ala da bude e, da, da sja na svome završetku zapamtimo dragi moje sestre je da se vratimo da sve stvari vratimo svrhu ovih stvari koje radimo naše ciljeve naše namjere naše povode i sve naše posljedice da prepustimo Allahu i da namijetimo samo radi Allaha na taj način kad postavimo stvari, ujutru kada progledaš na svoje oči, kada prvo što ti padne na, pamet, bude tvoj ahiret, bude, budu tvoja djela koja ćeš uraditi danas, kada prvo što, ti padne na pamet kada progledaš, bude da se sjetiš dobi da kažeš Alhamdulillahi lazi ba'dama ematani wa ilaihi da ti bude Allah, da ti bude gospodar u ime kojeg nijetiš ovaj dan kojeg živiš, Znaj da će tvoj završetak tvoj dan, tvog dana biti blistav. I znaj da će Allah te bareke dati hajr i dati bereket u tom tvome danu. Želimo samo da se podsjetimo e, i da postaknemo jedni druge koliko vrijedi kada čovjek dođe da radi neko djelo, a da je unaprijed riješio sam sa sobom stvari. I to je vrlo bitno u svim našim ovim druženjima, u svim našim projektima, dragi moje sestre, u svim našim hajr dijelima koja radimo, da kad dođeš negdje, da uradiš neko djelo, da uradiš neki hajr projekat, da pomogneš sestri, da pomogneš bratu, da, bilo šta od hajra uradiš, kada dođeš sa čistim nijetom, vallahi, rasteretiš samoga sebe. Ti si već uradio 90% posla. I onda ćeš doći e, oslobođen i rahat od bilo kakvih predrasuda, od bilo kakvih šubhi, doći ćeš na druženje, nećeš imati nikakvih primjesa, oni neki sumnji, nećeš imati nikakvi zamjerki, neće ti smetati, a što ova ovako, a što ona onako. Ti znaš svoj put i ti znaš zbog čega jednu stvar radiš. Koliko god ti drugi podmetali na tom putu, koliko god bilo neki realni pretpostavki da ti neko smeta, da ti smeta ova sestra što ovako, da ti se smeta ona sestra što onako, ti nećeš imati potrebe da se obazireš na to. A vallahi, iskrenost je ibadet koji će ti pomoći u tebe. I zato, subhanallah, ovaj, da, da se podsjetim na još jednu stvar, šta znači iskrenost u, u životu jednog čovjeka. E, Dakle, ovo što smo govorili sada, to nam govori koliko je iskrenost bitna da bi Allah bio zadovoljan, da bi naša djela sjala, da bi naša djela e, završavala hajrli, da bi e, kod Allaha bila primljena, da bi smo i mi na kraju krajeva imali slast u tim našim djelima. Ali ima jedna stvar koju Allah daje kao nagradu ljudima za njihovu iskrenost i za njihov iskren nijet i iskrenu namjeru. A to je da ti ljudi sjaju drugim ljudima. I ovo je vrlo bitna stvar koja će nam poslužiti i dati nam odgovor zašto nekad nema rezultata u našim poslovima. U našim čak porodicima, porodicama ovaj, u, radu sa našom djecom. Nema rezultata. Nema rezultata u našoj davi. Nekako nam se nekad čini da nema beričeta, nema hajra, nema napretka. Čak i sa našom, u radu sa našom djecom, sa našim muževima, sa našom djecom. Mi to sve ispričamo, mi ovo sve kažemo. Naša dava djeluje sad sofisticirana, mi imamo kamere, imamo laptope, čitamo sa interneta razne dersove predavanja, prevodimo knjige, znamo mnogo više nego što su znale nekad naše stare daje ili stari imami ili stari hođe na našim selima. Međutim, više je prije hajra i bilo. I šta je se ovo među nas uvuklo? Pa nekako smo ili otuđeni ili, neću da kažem, nema plodova, nema semerata, nema hajra, ali manje ima nego nekad sa manje sredstava što smo radili. Ja sam ubijeđen da je u pitanju ova stvar, a to je iskrenost. Dr. Jasir el-Auda, koji je komentarisao knjigu od ovog šeha Ibn Ataullaha el-Iskenderija, on kaže, nekada sam sa svojim šehovima sjedio u društvu ili na predavanju na dersu. Allaha mi samo, kaže, sa jednom jedinom riječju koju bi šeh kazao, toliko me je znao, e, ovaj, toliko je znao postaći me, da me mjesecima i godinama držala ta samo njegova jedna riječ. I kaže, ubijeđen sam da nije ništa drugo u pitanju nego njegova iskrenost. Jer je Allah iskrenim ljudima dao da stanje svog moć, da stanje svoga duha prenose na stanje drugih ljudi. Da taj svoj duhovni hal, svoje stanje ono pobožnosti i badete, jednostavno prenese na tebe svojim pogledom. To je moć iskrenih ljudi, draga moja sestro. Zapamti, ako budeš iskrena u svom radu, u svom životu, u svom odnosu sprem Allaha, a onda u svom, u svom odnosu spram svog muža, svoje porodice, svog djeteta, svoga obhođenja prema Kur'anu, svoj, iskrena u svom odnosu prema sestrama. Allah će ti dati takav beričet u tvome životu. Sve ove stvari što smo gore spomenule, ti i ne slutiš te beričete koje će ti Allah spuštati zbog tog tvoga nijeta. Ali jedna, jedan od tih bereketa i baričeta koji Allah spusti je zapravo da ti jednostavno plijeniš druge ljude oko sebe. I to doktor Žasir Lauda kaže. Allahan me nekad moj šejh znao samo jednu riječ kazati. Ali toliko je na to, to na mene utjecalo da sam godinama znao biti pod dojmom. To vam je ono kada dođete u društvo nekada nekih pobožnih ljudi. Čovjek ništa vam ne kaže. Uopšte vam se ne obraća. Ni riječ vam ne kaže. Međutim, zbog svoje iskrenosti prema Allahu, Allah mu dadne takvu moć da on utiče na ljude zbog stanja svoje duše, zbog čistoće svoje duše i zbog svoje iskrenosti, da ljudi sa druženja s tim čovjekom izađu kao da su opijeni. I ja vjerujem da ste se sigurno imale priliku srest sa takvim sestrama, sa takvim pobožnim sestrama koje su Allahom i šuteći uticale na vas. I to vam je na kraju krajeva stanje naših selefa, naših ta, ashaba i tabina i tabina. Kaže, znali bi doći učenici kod njih i sjedili bi oko njih i na kraju rasplaču jedni druge, a šute. Šute i jedni, šute i drugi. Kaže, ovaj, Allaha mi smo znali doći kod Abdullaha ibn Mubaraka ili kod Sufjana iz ili kod Hasana el Basrija i kaže sjedli smo kod njega, sjedli smo, on je šutio i šutio i šutio i svi bismo šutili dok ne bismo vidjeli da on plače. I kaže na taj način bi nas on sve rasplaku. I izašli smo sa sjela i razišli se i svi bismo plakali. I svi bismo više pouka uzeli nego da nam je vazio. Čovjek odvazio, a šutio. E to je taj, ta, ta moć i taj beričet koji Allah daje svojim robovima, a kojima? Koji su iskreni. Jer Allah u Kur'anu, dragi moje sestre, spominje ajet gdje kaže a mi ćemo vam zbog vaših, mi ćemo vjernicima, da u tom kontekstu parafriziram ajet, mi ćemo vjernicima davati berekate zbog njihovih dijela, razne berekate. Znači ti nanijetiš zbog Allaha da uradiš jedno djelo, a onda te na tom putu tvog dobrog djela sretnete sirotinja, pa ti Allah pruži priliku da ju u pol marke. Pa te sretne neko siroče dijete, pa ga pomiluješ. Pa te sretne ovo, pa te sretne ono. Ti dok dođeš do onog dobrog djela koji si nanijetio, uradiš još deset djela, a to su ti berekati koje ti Allah daje. A onda kao vrhunac svega toga i te tvoje iskrenosti, Allah ti dadne da plijeniš druge ljude. Subhanallah. E to su te deređe koje postižu samo iskreni. I zato ima mišljenja kod islamskih učenjaka da samo iskreni ljudi mogu postići jedan poseban ibadet, a to je ibadet sabora. Samo iskreni. Ibadet sabora. A sabor je najteži ibadet. I sabor je, drage moje sestre, ibadet kojeg Allah Đelešanuhu daje e, samo svojim posebnim robovima. I sabur je ibadet za kojeg je Allah jedino u Kur'anu kazao da slijedi za njega nagrada bigajri hisab. A zašto? Innema i uefe sabirune eđrehum bigajri hisab. Mi ćemo nagraditi one strpljivi na sudnjem danu bigajri hisab. Bez polaganja računa. A zašto je sabor toliko vrijedan? Zato što je težak. A saburat mogu samo ko? Po ljudi. Poslanici su najviše saburali, a jesu poslanici bili najiskreniji, taman da jesu. Dakle, sabor kao najvrijedniji, najposebniji ovaj duhovni, duševni ibade, na kraju krajeva i ti da bi ustrajala dolaziti u školu Kur'ana, učit Kur'an, druži se sa sestrama, činiti haj, trebao tu sabor. Trebao. Ne treba sabor samo kad te pritisne kakva nevolja. Allah mi možda više sabora treba da se natjeraš da, da, dođeš u školu Kur'ana i da učiš Kur'an. I da uradiš neko dobro djelo. Više tu sabora treba. Jer se moraš boriti sa sobom, moraš se boriti sa šeitanom, moraš se boriti vamo sa ovim nekim šeitanima ljudskim koji te ometaju. Sa svačim se nečim moraš izboriti, osaburat da bi uradila dobro djelo. I zato je uh, sabur i badet kojeg Allah časti samo one robove koji su šta? Iskreni. E zato pozivam ja sebe i pozivam sve vas da vodimo računa o tom saboru. Na kraju krajeva pogledajte vi ti sastanja našeg selefa, naših odabranih generacija. Subhanallah, ja često razmišljam tamo o onim stanjima, na primjer, evo kažemo, ovog Fudajla ibn Iyada. Za njega se kaže da u životu nikad nije zaplako. Nik, nikad se nije nasmio, pardon. Za njega se kaže da se u svom životu nikad nije nasmio. A onda, kaže, umrlo mu dijete i on se odvalio smijat. Bukvalno čovjek se pošao smijat. I vi to svi dobro znate. A molim vas sad da u kontekstu ove naše priče povežete sad njegovo stanje, njegov hal kod Allaha, bola njegov stepin. I onda ga pitaju, što si ti, što si se tako sad nasmio, a nikad se nisi u životu smio. Kaže, da pokažem Allahu da sam zadovoljan sa njegovom odredbom. Ovo stanje sabora, ovaj stepin strpljivosti i zadovoljstva sa Allahovom odredbom, vallahi, draga moja sestro, ne može postići osim onaj čovjek koji je apsolutno, da kažemo, čist poput melika. Allah najbolje zna. I iskren poput melika. I zato ti kažem, ako hoćeš da se boriš sa ovim svim problemima u svom životu koje mi nailazimo, te problemi sa financijama, te problemi sa djecom, te problemi sa ovim, te problemi sa onim, čisti svoj nijet prema Allah. Preispituj svoj nijet, svoju namjeru prema Allah. U tome leži sva kvaka. Pa zar nam poslanik kada Islam nije kazao sva djela se mjere, samo prema nijetu? To nam govori da je nijet najosnovnija stvar. Subhanallah, ti možeš slonica i badeć, i badetić. Možeš u očima ljudi izgledat ko najveći pobožnjak. Ali ako se pretvaraš, ti ćeš na dođe hendema. I pogledajte kolika je mala razlika između iskrenosti i rijaluka. I tolika je razlika između dženeta i džehennema. Da završiš u jednom ili u drugom. A to su sad te stvari koje su tanane, ove unutrašnje. Ne mogu ja to gledati u tvoje srce šta ti misliš. To ti sa svojim gospodarom sebe preispituješ. I zato ćemo naći islamske učenjake. Sufjane Seuri kaže, Allaha mi nikad ništa kod sebe nisam teže liječio, težu bolest. Sad oni kontaju što je to. Nego kaže iskrenost, odnosno neiskrenost, odnosno rjaluk. Ove tri stvari. Da li sam iskren ili sam s druge strane neiskren? Jer je to nit koja razdvaja džennet i Subhanallah. I zato, dragi moje sestre, povedite računa o tome kad, kad hoćeš da uradi bilo koju, hoćeš da napraviš jelo svom čovjeku. Allah možeš zbog tog jela džene da zaradiš. Samo nanijeti sve te stvari. Ibn Ataullah el-Iskendari kaže da je u njegovo vrijeme, ovaj šejh o kojim izrekama govorimo, kaže u njegovo vrijeme je bilo učenjaka i šehova koji su, kaže, kad mu dođe kad mu eh, dođe taleba, dođu učenici oko njega, sjednu na halku u njegovu kuću i pokuca neko na vrata. I on kaže, učenik ustani da otvori vrata. I on kaže, stani, stani, stani, nemoj ustajati. Ne otvaraj vrata, što? Kaže, nije tim da ovako kuca da bude sirotinja, da bude fukara. I nije tim da dođe da od mene traži da ga nahrani, I nije tim da ga ja nahranim. I nije tim nagradu koja slijedi sljeduje kod Allaha za to. I nije tim da ta sirotinja uđe i da sjedne na ders. I nije tim da se okoristi. I nije tim da ona bude sebe da se njegova porodica vrati Allahu vjeri. Sve to nije tim. Pa makar to i ne uradio imat ću nagradu kod Allaha Jer sam nanijetio. Vidite šta znači nijet subhanallah. Nijet nijeti, bismillah. Allahu radi tebe, radi tebe spavam. Radi tebe Allahu pravim ovaj ručak kojeg pravim. Hoću da bude lijep, hoću da, bude, da se svidi mom mužu. Ti Allahu isto dani razne berekate. Pa ćeš vidjeti kad dođeš, kad čovjek dođe kući, pa te odjednom počne pazit, pa te odjednom počne pazit ženu, majku, pa te počne pazit babu, pa dobar prema bratu, a sve zbog onog tvog ručka. I ti onda imaš na svom kontu nagradu za održavanje rodbinskih veza, za poboljšavanje rodbin. Razumijete ove stvari, koliko se to širi, a to je Allahova milost. I zato je ovaj umet počašćen da će mu Allah dati da na sudnjem danu jednostavno prođe u pogledu nagrada pored naroda Nuh al Islam koji živi hiljad godina. Jer mi za ovo svojih kratkih života nas je Allah počastio da kao sljedbenici Muhammed Alislama sa malo stvari, malo dijela, samo iskrenih možemo postići puno možemo postići puno. A tu je sve, a tu je sve nijet, tu je sve iskrenost. E, vidite sad. Ti sad učiš Kur'an. Učiš Kur'an. Klanjaš namaz. Postiš Ramazan. Vidite, subhanallah, kako treba ovim stvarima malo dublje razmišljati. Ako se stvar samo spusti na formu, pa vjerujte, i najveći beduin zna tu rad. On oklanja, oklanja. Postim, ma postim. Gladujem od sabaha do, od zori do akšama i to je to. Dajem zekat, ma evo zekat. Ali kad čovjek uđe u dubine ovih stvari i kad po, malo počne razmišljati o, o ovome na, način na koji razmišlja ovaj Ibn Qaim Rahmetullahi, Ibn Ataullah El Iskendari ili na primjer ovaj Imam Kušeiri ili neki drugi ovi pobožnjaci, zahidi koji su ovim stvarima sva, ti vidiš subhanla koliko svaki ibadet biva dubok i koliko u njemu možeš vidjeti priliku da, bu, da budeš džennetlija. Da budeš džennetlija. Kaže Ibn Ataullah el Iskenderi, dragi moj brate, znaj da svaki ibadet ima svoj islam, ima svoj iman i svoj ihsan. Šta to sad meni tebi znači? Hajmo se sjetiti onog hadisa onog dugog hadisa poslanika sallallahu alaihi u kojem on obavještava svoje ashabe kako mu je došao Melek Džibril i podučio ga islamu, imanu i ihsanu. Jel tako? Ovo je jedan od najvjerodostojnijih hadisa. Došao Džibril alaihi sallam i kaže poslaniku šta je to islam? I vi sad sve znate šta je rekao poslanik islam. Islam je šta? Da kažeš šehadet, da klanjaš pet vakata, da postiš Ramazan, da daješ zekat i da obaviš hađ. E sad, Kaže Ibn Ataullah el-Iskenderi, kaže pogledajte ovo islam. Islam je jedna vanjska forma, jedno vanjsko obilježje. Ako pogledamo u šehadet, znači to je nešto što čovjek manifestira. Moraš, da bi bio musliman, moraš kazat, moraju te drugi ljudi čut. Ako hoćeš da budeš musliman, treba da A to je opet neka vanjska forma, jel? Gledaju, vidi, znači nešto što pripada vanjštini. Ako bio musliman, ako da budeš musliman treba da postiš, a i to opet ljudi vide da postiš, e, razumijete? Ako da budeš musliman treba da daš zekat, a i to opet ljudi vide. Dakle, islam je nešto što pripada manjštini, nešto što se vidi, nešto što se čuje, nešto što se opipa. Ali je to, kažem, najniži dio vjere. I jest. Kad u učenjaci govore o stepenima u vjeri, islam kao stepen Islam kao stepen u vjeri je onaj prvi, početna faza u vjeri. Ali ima još jedna dublja faza. E ti sad sebe zamisli kad učiš Kur'an. Šta je tvoj, kad klanjaš namaz, šta je tvoj islam u namazu? To je ono da, jel, zanijetiš, staneš propisno, okreneš se prema kibli, ti klanjaš, svi misle da ti klanjaš, a ti si negdje s parama, ti si negdje s ti si negdje u gostima, svi tebe vide da ti klanjaš, ali to je to, to je ta vanjsko obilježje tvog, tvog namaza. Znači ti imaš u svom namazu taj islam. Tako, na primjer, kad učiš Kur'an, tvoj islam u tvom učenju Kur'ana je da ti učiš, drugi te čuju, mašalo, dobar težvi, dobar mehar, ma melodija, ma, ma, ljepota, ti bi e, to je islam, ono vanjsko obilježje. Međutim, to je tek prva stanica u tom nekom duhovnom bogatstvu, šta sve čovjek može postići u jednom dijelu. Kaže, druga stanica, druga stepenica u vjeri je iman. Iman u jednom dijelu. Da postigneš stepen imana u jednom dijelu. U bilo kojem dijelu. A šta je rekao Džibril a.s. poslaniku a.s. Nermine, brate? Da je iman, šta? Da vjeruješ u Allaha, da vjeruješ u poslanike, u kut, kitabe, u meleke, u sunji dan i u kader. A vidite, sve ove stvari su stvar čega? Unutra. Islam je vanština. To je ono što se pokazuješ napolje. Mašallah, skroman u namazu, lijepo uči Kur'an, teđvir, ma nema. Ali iman u jednom dijelu, to je sa stepenca više zikrija. Znači, to je, da postigneš ono unutarnje osjećanje. To ti sad prešao iz stanja vanjske forme u stanja unutarnje. Tebi lijepo. To je ono što se zove ona je To, već postižeš ono unutarnje ubjeđenje, ti nemaš šubhi, nemaš dilema, to je draga moja sestro, kad ti dođeš ovdje u školu Kur'ana i ti nemaš dilema što si došla, nije te natjerao čovjek, nisi došla radi njega, nisi došla radi učiteljice da, da, te ovaj, jel, pita pa, kamo te, pa unesti. i zbog ti neki pobuda, nisi došla zbog žena da kažu vidi je ne dolazi, ti si došla zbog Allaha i ti si došla što voliš doći u školu Kur'ana, znači ti si već na ovom stepenu imana. E sad ima treća stepenica u jednom dijelu. A to je stepen onog lezeta. Stepen slasti. Stepen uživanja. A kad je Džibril došao u poslaniku i rekao mu šta je to ihsan? Šta je rekao poslanik al Islam? Islam je da obožavaš Allaha kao da ga vidiš. Jer iako ti njega ne vidiš, on tebe vidi. Ovo znači, draga moja sestro, da kad ti učiš Kur'an, Možeš sama sebe ocijeniti na kojem si stepinu. Ako si na stepinu islama, to je da samo nako težvid, dotjeruješ težvid, meharić, izgovor, lijepo učiš glas, ali ti ne uživaš uopšte. Međutim, stepen imana je da već ti osjećaš onu, jel, potrebu da učiš Kur'an. Nisi proučila dva dana Kur'ana, već hoću, ne mogu bez Kur'ana. Nisi klanjala podni na vrijeme, sutra te već kopka, moram na vrijeme. To je već iman. A ihsanova najveća stepenca u jednom dijelu. Ona je, draga moja sestro, kad ti osjećaš lezet. A znate šta je lezet? Lezet je moj Adnane, brate pljevljak. Lezet je kad ti uživaš u tom ibadetu. Znači ti više ne osjećaš strah, ne osjećaš samo da zadovoljiš formu. Ti si sve te faze prešla. Ti više ne možeš bez Kur'ana. Ti kad učiš Kur'an ti plačeš. To je ta najviša faza koju čovjek može postići. I o tome učenjaci ovi govore, znači imaju stepeni u ibadetu. Znači imaš ljudi koji klanjaju, a ne klanjaju, to su munafici. Nema ništa od namaza. Imaš ljudi koji klanjaju, ali imat će samo deseti dio od namaza. To je možda ovaj prvi stepen islam. Ono, jel, klanja, ali on, sve mu je na pameti, samo namaz nije on već sređuje tamo poslove, ugovara poslove, oprimla djecu da ide materi, svašta je ona u namaz kontala. Ali eto imat nešto. Ali imaš ljudi koji su ošli stepencu više, a to je taj iman djela jednog. To je kad osjetiš ono, ne, smije se igrat, moram od računa. I treća stepenca je kad ti uživaš. Dođeš, hako zauči Kur'an ti počneš plakat. Ha neko spominje poslanika ti počneš plakat. Ha neko kaže, hajmo na neko druženje, ti jedva čekaš, samo da dočekaš sedmicu da ideš. E to je stepin ili merteba onih posebnih. Allah ne bolje zna ko je na, ovu stepinu od, nas. Ali molim Allaha da nas počasti, da makar na trenutke osjetimo. Ja vjerujem da smo bili u situacijama da osjetimo te momente, Kad jednostavno žudiš za dobrim dijelom. Nedostaje ti dobrih dijela. E to, na tome je bio naš selef. I sve ovo, draga moja sestra, neješ moći postići bez iskrenosti. I zato ja danas vas postičem i sebe da svakog dana kad se probudiš da prva stvar što ti bude ja rabbi daj da ovaj dan proživim rad tebe. Samo rad tebe. Ne radi dijeta, ne radi čovjeka, ne radi ženi. To će Allah sve dat kao berekate oni što smo spominjali, pa će i oni biti zadovoljni ako bude radi Allaha. Ali najvažnija stvar, nećeš moći osjetiti ljepotu i badeta ako se ne budeš čistila u iskrenosti. A Allaha mi šteta je umrijeti otići iz ovog svijeta, a ne osjetiti ljepotu, ljepotu svih ovih, ovih ibadeta. Pa zamislite vi kad Abdullah ibn Omer ili na primjer Omer ibn Khattab kaže radi Allahu anhuma, tako mi Allaha, volio bi da, da sam mrtav, Odnosno, ne bi volio da sam živ, a da nema moje braće muslimana. Da nema njih, moj život ne bi imao smisla. Zamislite vi sad koji je on stepen postigao na tom polju, na tom ibadetu, druženja s braćom, činjenja dobročinstva, savjetovanja, život družeći se s braćom. Ili, na primjer, kad učenjaci govore da nije učenja Kur'ana, ja ne znam šta bi u svom životu radio. Ili kad neki kažu da nije podučavanja Kur'anu, moj život bi bio besmislen. Zamislite vi sad njihovog stepena na tim svim, u tim i e, ibadetima. A to ništa nije moći poslije bez iskrenosti. Uslov za sve te stvari je iskrenost. I zato, subhanallah, čovjek kad ovako razmisli, hoće li neko od nas proživiti ovaj život i otići s ovog svijeta. Klanjali smo i namaze i posli Ramazane, a otišli smo ovaj siromašni s ovog svijeta. Siromašni u smislu da nismo uživali. Zamislite vi hala, mi smo svi čuli za ovaj stanje Ibn Taymiyyah kad su ga ufakli u zatvor pa ga zarobili pa on kaže šta je rekao ona poznata njegova izreka šta mi mogu kad je moj džennet u mojim prsima ako me zatvore ja se osamim sa Allahom i kaže ovaj ibadeti ako me otjeraju iz zemlje kaže ja hit to mi je hijra <laughs> a ako me ubiju to je moj šehadet Znači vjernik tako stvari posmatra, ali ne možeš ti osjetiti tu slast, to zadovoljstvo, to uživanje u svemu ako nisi iskren. I zato mi kad čitamo o našoj ulemi, kaže doveli ga ljudi, iz, ovaj, nasuli lonac ulja, prokučali ulje i on se smije. I on se raduje što će bi umrijeti. I što će ga skuhati u ulju. Ono samo cikne, stopi ga svu u sekundi. A on se raduje i kaže, žao mi je što nemam 70 života pa da tako umrem. E, a šteta je, cetre dragi, otići svog svijeta, a bar jednom ne osjetiti ovaj hal. A to se samo može moj zikrija, brate, ovaj, iskrenošću. Ništa džaba sve. Ako se ti pretvaraš, e, onda ćeš imati onoliko koliko si nanijetio. I ja ću vama sada <clears throat> ovaj, u, u, ovom svom dersu na kraju spomenuti još jednu ovaj, jednu jako, prejako izreku ovog Ibn Ataullaha el Iskendarija, a sve se opet vrti, vrti oko ove naše iskrenosti, oko tih stepena, stepena koje, stepeni koji možemo postići u našim dijelima. Allah mi sam nekad razmišljam i ka, učim Kur'an i, i kažem sebi, subhanallah, prelazi li ovo učenje preko mog jezika uopšte? Je li išta dalje od jezika? Nekad, nekad i ja vjerujem, drage moje sestre, da na primjer, Danas kad vidite da vjernike napadaju, što su čvrsti u vjeri, napadaju ljude s bradom, napadaju sestru s podnikabom, napadaju ga, kaže nije normalan, poludio, šta mu bi odjednom? Allaha mi, vjerujte mi, napadaju zbog ovaj, zavidluka. Zapamtite da su vam zavidni. Ne mrze vas, nego su vam zavidni. I ovo je sukladno hadisima i ajetu Allaha Đelešanuhu i hadisima poslanika sallallahu alaihi sallam. Jer to je hased. Jer oni vide da se u tvom srcu dešava, u glavi se dešava nešto lijepo. <laughs> Ti, jednostavno ti njima sjajiš, ti s njima možda ružan s bradom. Ili možda si ti e, njima ružna pod, pod nikabom. Ali oni vide na tvojim postupcima i u tvom životu da si ti rahat čovjek. I zbog toga ti zavidi. Zbog toga ti zavidi. I zato subhanallah nekad kažem, ovaj, kad učim Kur'an, ja rabbi daj da osjetim ono što osjećaju neki ljudi učeći Kur'an kad klanjam namaz, ja rabi, molim te daj da osjetim u namazu, bar danas jednom u namazu, ovaj, ono što osjećaju neki ljudi u namazu. Od slasti, od uživanja, od, od tih halova, od tih stepeni. A ja ću vam sad kazati šta kaže Ibn Ataullah el Iskenderi. Kaže, ovaj, ostani ustrajan u nekom dijelu pa makar i ne znao i ne imao osjećaj zašto činiš to djelo. Sad je ovo vrlo važno da ja i ti shvatimo. Jer nas sve često lomi šeitan. Neka čovjek jednostavno koliko god, alhamdulillah, bio čvrst u vjeri, neka ti dođe pa tube, jarabi, prije godinu dana, prije pet godina sam znao i zaplakat, pa ne znam šta je ovo sa mnom više, nikad suza na oko da kreni. Pa prije pet godina sam bio fin, prije pet godina sam uživo u društvu s braćom. ja, sve ovo što smo mi sad malo prije pričali, sve, jel desilo nam se to, neka smo uživali, sad ko kamen tu beara Neće da naiđe onaj, onaj hal, odnekle ga prizivam, <laughs> ali, nema ga. E prva stvar, draga moja sestro, je da trebaš preispitat svoje harame i kruhe u životu. Oni najviše utiču na te lijepe osjećaje u ibadetima. A druga stvar je da ustraješ. Jer Allah iskušava svoje robove. Onaj osjećaj lezeta i uživanja u ibadetu, on dođe i bude jedno pol godine, mjesec, godinu, a onda te Allah iskuša. Onda te Allah stavi na, iskušenje. A jer smo rekli na početku da je sabor i iskrenost pa Allah hoće da vidi koliko si iskren, toliko te stavi na iskušenje, da vidi koliko, si, koliko ćeš ti osaburat. A koliko osaburaš, opet toliko ćeš imat, nagrade. Ali kaže ovaj ših Ibn Ataullah, kaže e, ostani ustrajan u činjenju dobrih dijela, pa makar i nemao pojma više što ti to činiš. Ono, ja to be, ne znam više što, što idem Ostani ustrajan, jer kaže ne ostavljaj dijelo zbog svoje neprisutnosti sa Allahom. Tebi se nekad čini da ušte radiš neko djelo, ali nisi prisutan uopšte. Ono svejedno ti čak šta više nekad osjetiš, a ide više na živce i ovi i ova braća, i ova dava, ide mi na živce i ove sestre. Ima li ovo smisla više, bolamba? Ma u pravu su nekad ovi van sa ulici što i galami. Neka čovjeku dođe, dođu neke šube tog možda, jel pretpostavljamo, evo sad, Kaže, nemoj ostavljat, ne napuštaj. kaži to svoje dobro djelo zbog svoje neprisutnosti sa Allahom. Jer kaže, Allah je toliko milostiv i Allah toliko svog roba voli da moraš biti ubijeđen da će te iz tog stanja neprisutnosti možda već sutra prenijeti u stanje prisutnosti. Ovo vam je, kaže, poput učenika koji dođe na nastavu i spava. Čitao vrijeme on spava. Nastavnik priča, ali on spava. I mi svi dobro znamo da je bilo učenika, pogotovo onim zadnjih klupama da su spavali. E, kaže, li pametan nastavnik i učitelj da ga istjera? Nije. Pa kaže, zar će Allah zbog nemara i neprisutnosti svoga roba otjerat svog roba od sebe? Allahov primjer je još ljepši nego primjer učitelja, pametnog učitelja. Ne ostavljaj dobro djelo pa makar i ne znaš što ga činiš. Jer kaže možda te Allah iz stanja ne, nemara i neprisutnosti prenese u stanje prisutnosti. Možda ćeš sutra već doći na nastavu ili na predavanje, a već u tebi malo upalio se onaj fitil, upalila se žarulja. Ali kaže dalje, opet ustraj. Ustraj, ustraj, jer kaže možda te Allah iz svoje milosti, lijepi Allah iz svoje milosti, već sutra prenese u još jedno već novo stanje iz stanja prisutnosti u stanje budnosti sad više nisi samo prisuta Znate, ima učenika koji on, on gleda šta učeni, profesor priča, ali on gleda kroz profesora, on samo, <laughs> on samo gleda, on nema pojma o čemu se tu priča, o čemu se radi. Ali kaže ustra, jer kaže možda te Allah iz stanja tog prisutnosti prenese u stanje budnosti. A šta su budni učenici? Oni koji Boga prati. Pa zapamte pokoju rečenicu, pa im lijepo bude na času. Ali kaže ti nesta i dalje, opet ustraj. Jer ima još jedna stepenca viši. Možda te kaže Allah lijepi i uzvišeni zbog tvoje iskrenosti i ustrajnosti prenesi iz stanja budnosti. Pazi ovo sad, nermine brate. Možda te Allah iz stanja budnosti prenesi u stanje odsutnosti od svega osim od Allaha. Allahu ekber. Znači, dovedete u takvo stanje da ti više odsutan si od svega zikrija osim od Allaha. Ti se probudiš, a budan si samo radi Allaha. Jer ti je na pameti samo da se sačuvaš harama i da uradiš nešto dobro. Ti sve što radiš, ti samo vidiš u tome Allaha. Taj vjernik koji to postigne, on je onda po onom hadisu, ima oči kojim gleda, vidi Allahovim očima. Radi Allah, znate onaj hadis. Uho kojim Allahovim uhom sluša, Allahovim okom gleda, Allahovim rukama radi, to je taj vjernik koji je do te mjere, do te mjere se očistio, ispraznio iz sebe one prljaštine. Bio je iskušan slabostima, ali je ustrajao, ustrajao, ustrajao, pa ga Allah prenosio iz stanja nemara, u stanje prisutnosti, iz stanja prisutnosti, u stanje budnosti, iz stanja budnosti, u stanje odsutnosti od svega osim od Allaha. E to je Fudail ibn Iyad. Čovječe, umrlo mu, nikad se nije nasmio. Umrlo mu djete, on se nasmiju Pa ovo pamet staje. E to je, Allahu, samo si ti bitan. Ništa drugo u životu nije bitno. Lijepo je i dijete. Sine, ti si meni drag, ti si meni bitan. Ali sine, Allah je najbitniji. I ako tako postaviš stvari, onda Allah šalje one berekate. Onda samo se pitaš, maš, ali vidi ovog mog Pa vidi ono uči, pa vidi ono sluša, pa vidi ono hajrli. Mašalo, šta je s ovim mojim čovjekom? Pa on mene nikad ovako nije pazio. Pa on ako nikad nije njegovu, pa nikad nije mater ovako gledao, nikad nije punca ovako pazio. To su ti berekijati zbog tvoje iskrenosti. To je taj hajr kojeg Allah daje zbog tvog iskrenog nijeta i zbog tvoje ustrajnosti na putu Allaha Đelešanu. Ja ne znam jesam li prošli put spominjao, ali ovo hoće da se kaže ovo odsutan od svega osim od Allaha. Probajte razmisliti, ovo je, ovo je jaka rečenica. E, odsutan od svega, zamisli Nermine. Od svega osim od Allaha. Ja, sad kad ja razmišljam, ja nekako kontam, to su ljudi za koje većina ovdje sad, na ovi naši na ulici Bretla, to su neke havetinje, to treba poslati u Jagomir. Jer ima onaj hadis jedan, poslanik Ali Slat kaže, ne, nije hadis, nego je izreka. Kaže, kada bi došli ashabi među vas, tu su tabini govor, govorili tabi Kad bi ashabi došli među vas, kaže, oni bi mislili da ste vi pokvarenjaci, a vi biste mislili da su oni luđaci. Subhanallah. Šta bi sad oni mislili tek <laughs> za nas i naše stanje? Oni bi mislili da ste vi pokvarnjaci, a vi biste mislili da su oni luđaci. Poimanje života. Oni su bili odsutni od svega osim od Allaha. Nema brige za nafaku, nema brige za... Naravno, ali njima je to sve samo dolazilo. A valja subhanala proći taj put. Valja se čistiti. Kako se čistiti? Samo vjerom. I samo iskrenim Nije tom. Iskren, nemoj harfa proučiti ako nisi nanijetila radi, radi Allah. Harf. Bolje ti da ga učiš. Ali zato, kad nanijetiš jarabi bismillah, pa ako ti je teško, joj mrsko ti, boli te grlo, pa tebi tinaka teška sva, kaharna, Ustani, uzmi prouči po stranci. Možda ti Allah baš sutra davne da proučiš strancu. Pa možda ćeš prekostra proučiti dvi, a prekostra već tri, zakostra već ne možda se zastih Što su ova stanja? I zamislite vi, subhanallah, sad, kaže, odsutan od svega, osim od Allaha. Kad ti razmišljaš, ti imaš predstavu da su to ljudi koji nisu želi ništa osim ahireta. I zato je kazao na jedan naš stari ovdje u Bosni, jedan hafiz je to sad prepričao, ne znam da li sam spominjao, je najbolje ne želit ništa. Najbolje je ne želit ništa. Jer kaže, ovaj, želje ubijaju čovjeka. Čim čovjek, draga sestro, nešto poželi od dunjaluka, to rastrga čovjeka. I zato je ovaj, Ulema kazala, želja je prva stepenca do poniženja. Kad čovjek nešto poželi, onda se u njemu može lahko roditi pohlepa. A to je, jedna e, veći stepen onaj, e, nesreći nego, da nešto želiš. Jer kaže, neki će ljudi poželiti, pa vidjet će ne može na halal način, pa će odustati. Ali ima ljudi koji kad poželi on ne bira više način. Između halala i harama. A kad čovjek uradi haram, da stekne ono što je poželio, nema, ne treba mu veće poniženje. Jer se onda boji i komšije da neće progovoriti, boji se i šefa da neće progovoriti, svi ga mogu učutkati. Vidite, subhanallah, šta znači pohlepa. I zato je najbolje ništa ne želite. A šta je ovo ništa? Ima li neko da zna šta je ovo ništa? Hajde ti sad meni objasni šta je ništa. Ovaj, ima ona jedna smiješna u vrijeme ovaj, um, onog, Nasrudin Nasrudin Hođi je bila dvojica ljudi u komšiluku, neki su oni biznis pokretali i ovaj kaže, ako sutra zaradim to i to, daću ti ništa. <laughs> Ovom drugom kaže, daću ti ništa. Ovaj drugi kaže, tamam, i oni se, jel, opklade. Kad je sutra bilo, ovaj Bogam zaradio. I ovaj sad drugi pravi se budala i kaže, daj mi ništa. Ma ova, pa te komšija šalio sam se, pa te, pa šta, kako ti dat ništa, pa šta je ništa, razumijete? Ma ovaj zavadio, ništa, pa ni daj mi ništa. Razumijete? Helem ne se slučaj završio kod kadije, kod Nasrudin Hođe koji je bio kadija u selu. I došli oni pred kadiju i sad ovaj zapio ko sivonja, je ništa i ništa, vidi, vidi Nasrudin Hođe <laughs> da je neka u pitanju, neki ahmak. I onda on njemu kaže, de, okreni se dole, kaže pogledaj dole šta je tu. Kaže se džaza. Nije, nije to, kaže vidi šta je ispod se džaze. Kaže, ma nije ništa. A kaže uzmi kući nosi. E kaže tu je ništa. Kad ljudi objašnjavaju šta je ništa, to je ništa. To je ono baš ništa. E tako kad na dunjalku ne želiš ništa osim Allaha, to je ono da imaš ti tu paru, imaš ti ta auta, imaš ti to sve, ali to je tebi apsolutno ništa. Ili imu ili nemu, tebi je svejedno. Znači, ili imu ili nemu, tebi je apsolutno svejedno. Allah je na mjestu broj jedan i ti svoj život živiš zbog Allaha. Ja molim Allah te da nas uputi, da nas učvrsti na pravom putu, da ustrajemo na hajru kojeg činimo, kojeg radimo, da nas, da nas počasti svim ovim stepenima, inša Allah da nas učini svojim iskrenim i dobrim robovima s kojima je on zadovoljan, da uputi i učvrsti nas i našu djecu, da se oni nas ne zastide i na ovom i na budućem svijetu i da se mi njih ne zastidimo. Amen, ja i naše porodice. Evo, ovaj, kažu braća ovdje da je takav adet kod vas da se postavljaju pitanje i da se dijele nagrade ja bih radio da ja ulazim u to ako može da ja odgovorim na pitanje. <laughs> Šalim se. E, evo ovako, prvo što im pada na pamet je ovo s čime smo završili predavanje. Da mi nabrojite ova stanja ovaj, koja je šejh e, spomenuo u svom dijelu, a to je ono stanje e, nemarluka, odsutnosti, prisutba, ako onako, ima, ima tri, četiri stanja, pa ako neka ima ovaj, da je to dobro upratila i upamtila, evo, pošaljite to, pa inša Allah da vas Allah nagradi a bit će svakako i ova nagrada koju su braća, koju su braća pripremili.